Tech Up Podcast. NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu emisiju Tech Up. Sa nama je kao i svaki put do sada uh, naš stručni konsultant Dušan, glavni i odgovorni urednik TechUp Central bloga. Dušane, dobar dan. Dobar dan. A tu je i naš sponsor Potrčko računari, servis i prodaja računara. Za danas smo odabrali jednu interesantnu temu koju smo dobili od vas na mail. Jedan e, Miroslav iz Pančeva nam piše e, interesuju ga torrenti i da objasnimo šta su torrenti i kako on, zašta oni u stvari služe. Tako da mislim da je interesantna tema, ne priča se puno o tome, tako da ćemo probati da otklonimo nedoumice što se tiče torrenta Dušane. Krećemo sa prvim pitanjem, a to bi bilo da ukratko objasnimo šta je zapravo Torrent. Pa, što se toga tiče, odnosi se na ono deljenje fajlova bukvalno od osobe do osobe, odnosno do korisnika preko tih torrent klijenata. Sve se svodi na to da nema da nikakav sajt ne mora da bude posrednik, već bukvalno kada neko skine neki file, pesmu ili nešto, može dalje da preko tog istog torrent klijenta uploaduje i praktično što više ima ljudi koji učestvuju u tom deljenju i brzine skidanja su za tu neku treću ili četvrtu osobu mnogo brže u odnosu na recimo prvi put kada je taj neko skidao taj file pre nego što je počeo sa tim šerovanjem, odnosno sa deljenjem. Dobro, znači to je obostrana komunikacija. Ljudi preuzimaju fajlove i onda kad preuzmu fajlove, ukoliko ti fajlovi ostanu u programu, to ćemo nešto kasnije reći, onda se ti fajlovi vraćaju nazad, odnosno dele, tako da neko drugi kad skida može brže da skine jer ima više ljudi koji to dele, da li sam ja to dobro razumeo? Da, upravo, upravo to, skida se, skida se, kako da kažem, pritisak ili promet sa razne infrastrukture, nisu potrebni serveri koji imaju svoj uh, taj bandwidth, odnosno protok, već bukvalno brzina tvoja kom ćeš ti da skineš neki fajl zavisi od mog uploada. Tako da ako praktično imamo pet korisnika koji imaju upload 5 megabita, ti će skidati tom brzinom otprilike, mada su to u, velikim, u većini slučajeva mnogo veći brojevi, tako da brzine nikada nisu problem. Dobro, znači to onda zavisi od više faktora, koliko ljudi dele neki fail, naravno moramo da naglasimo da su ljudi koji to koriste, jel tako, iz celog sveta. Da, da, svakako ne postoje. Nije vezano samo za Srbiju, jel? Da. Dobro, to je takođe bitno da razjasnimo. E sad, drugo pitanje koje se odmah automatski nameće, a to je da li su zapravo ti torrenti legalni? Znači, da li je to legalan način za preuzimanje nekih fajlova, igrica, filmova, muzike sa intrenda? Pa u principu sam taj torrent protokol, peer-to-peer -peer protokol, protokol je besplatan, ne zahteva nikakvu dozvolu zapravo za korišćenje. Problem je sadržaj koji se deli na taj način, jer na taj način može da se podeli e, video ili para slika koje je neko slikao na odmoru pa hoće da pošalje nekome, ili može da se recimo krekovana igra ili bilo šta slično tog tipa, na primjer neki film koji je nedozvoljeno skinut ili nabavljen, a, može da se bukvalno iskopira na računar i podeli na taj način. Zašto se danas uglavnom i koriste torrenti, pa se samim tim i smatra da su da su nelegalni. Kada neko spomene samo torrent, odmah se smatra na krađu, copyright i slično, ali u principu sam, sam protokol je besplatan i čak je poprilično pouzdan što se toga tiče. Dobro, a... je problem sadržaj koji se deli preko njega. Jasno. A šta se dešava, na primjer, ako neko kupi neki film legalno u prodavnici, original, i onda on to prebaci na kompjuter i onda odluči da ga deli putem torrenta. Da li se i to dalje smatra takođe da je nelegalna distribucija, ajde da pojednostavimo našim slušalcima, Pa da, jer kad neko u principu kupi neki sadržaj, kupio ga je za sebe, a ne za, ne za distribuciju. Prava distribucija i dalje zadržava onaj ko, ko je to napravio, odnosno kreator. Tako da to je isto problem u tom smislu. Mhm, jasno. Dobro, što nas onda naravno dovodi i do trećeg e, pitanja, a to je kako zapravo taj torrent funkcioniše. Pomenuli smo na početku te torrent klijente, odnosno programe, jel? pa da objasnimo ljudima kako to radi i da eventualno preporučimo neka tri, ajde da kažemo tri programa. Pa e, sada, to jest danas pogotovo ima mnogo verzija, a ranije je postojala, da kažem, jedna odnosno dve verzije praktično istog programa, to je mikrotorrent ili utorrent koji je poznat po tome da je ranije zauzimo čak i po 150-200 kB bukvalno, a pa sada je takođe dakle, nekih 1 MB možda zauzima i poprilično je popularan, verovatno svako ko je čuo ili koristio za torrent čuje bukvalno za, i za taj uh, klijent. Jedina prednost uh, njegova jeste u tome što je mali, odnosno lagan za sistem, ne zahteva mnogo resursa, ali ima i potencijalne probleme pošto uh, nije besplatan. Korišćenje jeste besplatno, ali u poslednjih dve godine ili dve i po godine konstantno iskaču razno razne reklame koje su zapravo dosadne. Dakle, program koji je počet kao besplatan i koji je dostupan za praktično sve tri popularne platforme i za Windows i za Mac i za Linux je došao na to da bukvalno su uveli tu neku naplatu da bi se sklonile te reklame koje non stop iskaču dok je program aktivan. A, pored toga tu je i BitTorrent koji je zapravo isto bukvalno samo je naziv drugi i jedina razlika je tome što je on dostupan samo za Windows. A, sve isto, dakle kao i kod, kao i kod mikrotorrenta, pošto je kompanija koji pravi je zapravo ista. Alternativa tome je besplatan, odnosno open source program e, Torrent. E, isto je dostupan za, i za Mac, i za Linux, i za Windows e, i radi odlično. Takođe ne zauzima mnogo resursa, nema reklama. Dakle, praktično to je sastavila grupa ljudi i oni ga održavaju kao i recimo Mozilla, Firefox i slično, dakle ne postoje nikakve reklame što se toga tiče i ima zanimljivu, e, da kažem, zanimljivu mogućnost da pošto torrenti kada se skidaju način na koji funkcioniš jeste po tim paketima, kada krenete da skidate neki fajl koji je na primjer 1 GB i skidate ga od uh, e, 10 ili 100 ljudi u isto vremeno svaki, svaki taj korisnik šalje jedan deo uh, tog fajla, tako da praktično skida se sa recimo, na primjer, 50 različitih konekcija i 50 različitih delova tog fajla se skida, tako da ako je to, na primjer, film kod praktično da kažem drugih uh, torrent klijenta nije moguće pustiti film da gledate dok skidate taj film, jer se skida recimo prvi pa poslednji deo pa ne znam ne postoji nikakav red. A kod Kubit torrenta postoji mogućnost da se fajlovi bukvalno skidaju po redosledu, dakle da idu od, od prvog tog paketa pa ka poslednjem. Tako da recimo, zavisno naravno od brzine interneta i veličine fajla, uh, posle bukvalno nekih minut, dva skidanja može da se pusti taj fajl, da se reproduktuje i može da se gleda. To Dobro. je, to je zapravo jedna od glavnih stvari i glavnih prednosti. Što se znači, neka preporuka bi bila upravo taj program, ali tako? Pa jeste, iako nije toliko poznat, jer razlog je naravno pošto ga niko ni ne reklamira praktično, jer je open source, a poprilično je pouzdan, za razne, da kažem, ljude koji koriste i ovak, generalno da kažem, koji torrentuju, da se tako izrazim, može da bude bukvaljen, upaljen bukvalno danima, dakle koliko je računar aktivan neće nikako bagovati, dakle odličan program. Odlično, odlično. E, nećemo pominjati sajtove, znači iz legalnih razloga, s obzirom da reklamiranje takvog sadržaja nije legalno, tako da nećemo reklamirati. Ukucajte u Google i onda ćete dobiti verovatno odmah e, sajtove sa kojih možete da preuzimate e, određeni sadržaj i to bi onda ujedno bilo sve, li tako Dušane, sve što je bitno mhm. sve smo rekli, je li tako? Dobro. To bi onda ujedno bila i poslednja informacija koju smo pripremili u ovoj emisiji. Nadam se da smo vam bar malo razjasnili ovaj ceo koncept i naravno nadam se da je Miroslav uh, koji je postavio ovo pitanje zadovoljan našim odgovorom, tako da nastavite da nam pišete nxsradio.yahoo.com, naravno posetite naš sajt na nxsradio.com naravno. E, Dušane, hvala kao i uvek na veoma iscrpnim informacijama. To bi bilo to. Ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime je Nenad. Doviđenja i prijatno. Tech Up Podcast. NXS Podcast.